Dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë dhe vetëm prej Tij falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu subhane ve teala në rrugën e Tij të drejtë askush nuk ka mundësi me deviju dhe atë që devijon Allahu subhane ve teala nga rruga e Tij e drejtë askush nuk ka mundësi me udhëzu. Salavatet dhe selamet dhe përshëndetjet tona më të përzemërta ia dërgojmë Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem dhe familjes së tij dhe shokëve të tij dhe mbi gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem deri në Ditën e Gjykimit. Vëllezër të dashur besimtarë, Allahu subhanahu ve teala e bëri Bajramin një festë për të festuar Pasi që një muaj kemi pasur adhurime. Një muaj ke qenë i ndaluar gjatë ditës të hash dhe të pish. Allahu subhane ve teala po ta bjerë tashti festën e shpërblimit me haje dhe me pije. Dhe ka thonë Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, Yawmu ayyamul idi, ayyamu aklin wa shurbin. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thonë, Ditët e Bajramit janë ditët e hajes dhe të pijes. Ditët ku do të freskohet një besimtar për shkak adhurimit çka e ka bërë një muaj të tërë. Një muaj të tërë e ka ndalu vetveten e tij prej hajës dhe prej pijes. Allahu Azza wa Jall tash po don me e fresku këtë musliman ku po ja lejon me hangër gjatë ditës edhe dhe të pinë po ashtu gjatë ditës. Një festë ku vjen tek muslimanë sjell harmoni dhe lumturi. Pa marrë parasysh çfarë gajlesh të kemi dhe çfarë brengash të kemi, kur vjen dita e Bajramit në zemrat tona, në zemrat e muslimanëve zbret një harmoni dhe një kënaqësi që nuk përshkruhet dhe vetëm se ajo përjetohet prej muslimanëve. Elhamdulilah që na ka zgjedhë Allahu Azza wa Jall neve muslimanë. Kështu është o vëllezër të dashur, Edhe pas çdo ibadeti e shpërblen Allahu Azza wa Jall njeriun. Lezeti i Bajramit vjen pas asaj që është bërë për hir të Allahut Subhanu wa Ta'ala pas adhurimeve. Kurse shpërblimi më i madh, kjo është sa i përket në dynja, dita e Bajramit. Kurse shpërblimi më i madh është dita e Bajramit të madh, e Bajramit tek Allahu subhanu wa taala në xhenetin e Allahut azza wa xhel kur agjëruesit do të thirren të hyjnë nga dera e Rejanit në xhenetin e Allahut subhanu wa taala ky është gëzim më i madh për muslimanët që nuk ka gëzim më të madh sesa ky gëzim Allahu azza wa xhel na bëftë mundshme Dhe na e pranoft lutjet tona dhe na i falt mëkatet tona dhe na e mundësoft të hyjmë në derën e Rejjanit, në derën e Xhennetit, që është apostafat për ata të cilët ka e kanë agjëruar muajin e Ramazanit. Vëllezër të dashur besimtar. Transmetohet nga Ammar ibn Yasir, një shok i ngushtë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e transmeton këtë hadith Imam Tirmidhiu dhe Nesaiu dhe zinxhiri i këtij hadithit është i mirë. Thotë ky shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kam dëgjuar, e kam dëgjuar të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke thënë Pejgamberi alaihi salatu wasallam këtë hadith vëllezër të dashur xhematli ka bërë një lutje tek Allahu subhanahu wa taala që ka të bëjë me jetën e njeriut në dynja, pra është një hadith gjithëpërfshirës. Ka të bëjë me jetën e njeriut në këtë botë dhe me jetën e njeriut në botën e ardhshme. I ka përfshi mirësitë e kësaj bote dhe mirësitë e botës së ardhshme. Kjo ka qenë specifikë e Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem si pejgamber, që ia ka mundësu Allahu azza wa xhel me fjalë të shkurta të flet, por ato fjalë të kenë kuptim shumë të gjerë dhe shumë të madh. Thot pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem këtë lutje, Allahumma bi ilmikal ghaib Ma mundëso të jetoj në qoftë se e din që jeta ime për mu është më mirë, më e dobishme. E dyta, Wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. Dhe ma merr shpirtin në qoftë se vdekja është më mirë për mua. Se ndonjëherë njeriu nuk din A të jetoj është më mirë apo të vdes më mirë? Jo, në qofë se ka sprova dhe gajle që nuk mundet njeri me i përjetu ato. Në qofë se ka asi lloje sprovash që ai njeri do të del prej fesë së Allahut, do të, do të devijon, atëherë më mirë është me vdek e mos me deviju, pra me vdek e me shku në xhennet, më mirë se sa me jetu e pastaj Allahu na ruajt me humb xhennetin e me shku në zjarr. Kështu është lutë Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, O Zot, ma bë të mundshme të jetoj në qoftë se është jeta ma mirë, ma e dobishme për mu. Në qoftë se është jeta që do të fitoj unë shpërblime, ma mundëso, ama në qoftë se është jeta ime më keqe me vazhdu, atëherë o Zot merrma mua shpirtin. E treta, was'aluka khashyataka fil ghaibi wash-shahada. Dhe kërkoj o Zot Kërkoj që të ma bësh të mundshme që të frikohem prej Teje, o Zot. Ma mundëso që të frikohem vazhdimisht prej Teje, kur jam në vetëmi edhe kur jam në praninë e tjerëve. Njeriu me qenë korrekt me Allahun subhanahu wa ta'ala, me qenë drejt me Allahun azze ve xhel, edhe kur jam para masës, Me qenë ai besimtar, ai besimtar i sinqertë, ai besimtar i denjë, ai besimtar i drejtë, edhe kur jam domethënë në vetmi, po ashtu të jem ai besimtar i drejtë. Nuk më shohin njerëzit, por po më sheh mu Allahu subhanahu wa taala. Unë nuk bëj mashtrime, unë nuk bëj trillime, unë nuk rrej, unë nuk vjedhi. Pse? Sepse e kam Allahun mbi meje, ani që nuk janë të tjerë të cilët nuk po më shohin. E katërta, Wa as'aluke kelimet el haqi fil gadabi wa rrida, o Zot, ma bën të mundshme, që ta foli fjalën e pëlqyeshme tek ti, ta foli fjalën e drejtë, kur jam edhe nervoz, edhe pra kur jam rahat edhe në kënaqësi. Pra ma mundëso ta foli fjalën e drejtë, mos t'i bëj zullum kërkujt, mos ta dëmtoj kërkënd, mos të hidhëroj ty, o Allah, Kur jam unë edhe nervoz edhe kur jam në rehati. Se njeriu kur është nervoz fol ndoshta fjalë të rënda që që e hidhëron Allahun ose i hidhëron edhe njerëzit e tjerë ose e dëmton dikënd ose bën padrejtësi sepse është nervoz. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka lutë Allahun o Zot ma bën të mundshme ta foli të vërtetën dhe të jem korrekt dhe i drejtë Kur jam edhe nervoz edhe kur jam domethënë në rehati. Në rehati njeriu mundet shumë shumë mirë me qenë shumë lehtë me qenë i drejtë, por kur është nervoz, ndoshta domethënë del prej rrugës së drejtë për shkak nervozës e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lutë Allahun që të jetë besimtar i sinqert edhe kur jam nervoz, edhe kur jam në rehati. E pesta, wa as'aluka al-qasd fi al-faqr wal-ghina, o Zot, ma bën të mundshme të jem po ashtu njeri i drejtë në rrugën tënde, mos të teproj, mos të harxhoj edhe kur jam pasonik, edhe kur jam fukara. Ma bën të mundshme që të jem i drejtë edhe në varfëri, edhe në pasoni o Zot. Pra, mos të teproj në haje dhe në pije, në qoftë se kam. E pastaj, Të harxhoj! Jo jo! Bëhu rob falënderues i Allahut Azza wa Jall edhe kur ke, po edhe kur nuk ke, falënderoje Allahun Subhanahu wa Taala, sepse sot ndoshta do të kesh, por nesër nuk dihet se si do të bëhet. Shiko pra, me muslimanët çka po ndodh në Somali, ku nuk po gjejnë me hangër dhe me pi, kurse Allahu Azza wa Jall tye sot të ka dhënë me hangër dhe me pi, andaj mos tepro, Me haje dhe me pije dhe kqyr se mos t'i humbish ato ato të mira të cilat t'i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. E gjashta, pejgamberi sa më ka thënë, "Wa as'aluka na'iman la yanfad", o Zot. Dhe kërkoj prej teje mirësitë e tua të pamjaftueshme, të cilat nuk humben fare. Të cilat nuk kanë kufi, o Zot, i kërkoj mirësitë e tua Të pafundshme! Mirësitë e Allahut Azza wa Jell janë të pafundshme, janë të pambarueshme, andaj ti kërkoj vazhdimisht o Allah mirësitë e tua. Mirësitë e Allahut Azza wa Jell për në dynja, mirësia e shëndetit, kemi vazhdimisht nevojë për shëndet, kemi vazhdimisht nevojë për rahati, kemi vazhdimisht nevojë për siguri, andaj e lusim Allahun Azza wa Jell për mirësitë e tij. E shtata, wa as'aluke qurrata aynin la tanqati'. O Zot, Dhe i kërkoj kënaqësitë e Tua të cilat nuk kanë, nuk kanë fund, të cilat nuk ndërpriten o Zot, se ka mundësi me i pasë të mirat Allahut azza wa xhel me na ardhë e pastaj me u ndërpre. O Zot, i kërkojmë këto të mira, po të cilat nuk ndërpriten, ya Rabbi. E teta, Wa es'aluke ar-ridha ba'de al-qada. Dhe të kërkoj o Zot kënaqësi, kënaqësi dhe rahati pas caktimit tënd. Ndodh naherë na me pas fatkeqësi dhe caktime të ndryshme të cilat na pengojnë neve, por na kërkojmë që të jemi po ashtu në pëlqim me Allahun subhanahu wa taala, në pëlqim me atë caktim dhe të kënaqur me atë caktim. Ndodhin Fatkeqësi të ndryshme ndodhin sëmundje ndodhin vdekje o zot na mundëso që pas caktimit tënd të jemi në pëlqim me caktimin tënd dhe të pajtim e nënta ue eseluke berdel aishi badel maut o zot kërkojmë rahati rahati pas vdekjes kërkojmë rahati të jetës së amshushme pas vdekjes tonë E dhjeta, Wa es'aluke ladhata an-nadhari ila wajhik, O Zot! Tashti fillon pra çështjet e ahiretit. Këto ishin të dunjas, tash po fillojmë me të ahiretit, me të botës së ardhshme. O Zot! E kërkoj lezetin e shikimit në fytyrën tënde. Në ditën e Kiametit Besimtarët do ta do t'ia bënë Allahu Azza wa Jall të mundshme që besimtarëve në Xhennet ta shikojnë fytyrën e Allahut Subhanahu wa Taala. A dini që njerëzit kur do të hyjnë në Xhennet, xhamati i nderuar, pasi që të hyjnë në Xhennet, dhe do të kënaqen me kënaqësi që i ka dhënë Allahu Azza wa Jall, do t'i thotë Allahu Subhanahu wa Taala, a doni diçka tjetër? Thonë, jo, mo Zot, na ke dhënë, e na ke kënaqë, e nuk kemi më gjë tjetër. Thotë Allahu, a nuk po doni me pa fytyrën time? Vëllai i dashur besimtar, e ke lutë Allahun subhanu wa ta'ala tërë jetën tënde, ke fal namaz për hir të Allahut, ke agjëru për hir të Allahut, ke pre kurban për hir të Allahut, ke vujt ndoshta vetëm për hir të Allahut subhanu wa ta'ala, a nuk po don tash me pa fytyrën e atij që e ke adhuruar tërë jetën tënde? Ajo është kënaqësia më e madhe vëllezër të dashur. Allahu azza jalla largon perden çka është mes tij dhe mes robëve të tij, Kërkoj, ma bën të mundshme që të përmallohem në takimin tënd, o Zot, e mos të jem i dëmtuar në këtë takim, as po ashtu mos të takoj Tyje me sprova. Pra, o Zot, ma mundëso që të takoj Ty, Ty pra Ti mos të jesh i hidhëruar ndaj meje. Se edhe banorët e Xhehenemit do të takohen me Allahun, po çfarë takimi do të kenë? Pra, o Zot, ma mundëso që të takojmë Ty dhe të jemi të përmalluar me takimin, me takimin tënd. dhe t'i udhëzojmë po ashtu të tjerët. Na udhëzo neve dhe na mundëso që të udhëzojmë edhe të tjerët. Pra, të jemi çdo herë ata njerëz të cilët i udhëzojmë njerëzit e tjerë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. E lusim Allahun azza wa jall që të na pranojë lutjet. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të na pranojë agjërimet tona. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të na pranojë namazin tonë çka kemi bërë në këtë muaj, lutjet tona. E lusim Allahun të na i falë mëkatet.